الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين Najveći dar čovjeku svakako je objava, a poslije toga zdravi razvoj. Szansa na nie jest to znaczy. Mi gledamo šta je unutar njihovih kuća. Mi potvaramo. Mi, špi, mi špijuniramo. špijuniramo. Mi jako tešku riječ koja nikad ne pripada snanu. Mi lažemo. I laž je postala vrlina. Jer se poznanica. Bilo je ashaba koji nikada nisu prednjeli hadis od poslanika sallallahu alaihi wa zemlje, bojeći se da ne slažu na poslanika. A mi ne da lažemo namjerno, nego smo počeli poslanika da potvara. za svaku sitnicu, za ono što je vitalno i ono što je periferno vjeri da se raspita od onih ljudi koji te stvari I zato naša odgovornost je veća. I zato Jer danas znanje možete naći na disketi Uzmeš ili neki e, telefon sa Android sistemom i nosiš znanje sa sobom. Nije to znanje. Znanje je onaj koji posjeduje znanje, zna i potom je radi. A znate ko su ti? To su si ti A znate ko su oni? Oni koji su do poslanika priješeni. jedan svijet na svakom koraku. Ako to budemo razumjeli, ili, pazite, zašto je poslanik sallallahu alaihi wa sallam molio Allaha azza wa jal za Ibnu Abasa Allahume fatihu u din wa alimu ta'wim Allahu moj učini ga da razumije vjeru i poduči ga ispravom tumačenju. A nije rekao Allah poduči ga. Nego prvo razumijevanje, a onda ispravno tumačenje. Oni koji razumiju vjeru, oni ne mogu zavutati. Oni ne mogu zavutati. I dakle, ako nekoga utjeraš laš, laž, jesi li dobio na djelači kod Allaha za Ako Teško onome ko traži svoje mjesto na grijesima na U islamu čovjek to mjesto traži svojim djelima, svojim uspjesima, svojim znanjem, svojim ahlatom, svojim moralom, svojim karakterom. I na nama je u Lijamelu reci Muhammedu radite. Allah je zadašao, poslanik je vjernić Nek ti njima da govoriš, ja sam najbolji. Usman ibn Affan, radi Allah, Anu, arda, asha koga se poslanik stidio, govorio je, kada bi se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio od svoje vjere, prepoznao bi samo dinu. A vi znate koliko je, koliko je poslije poslanika kada je živio u i lafa. I sad hoću više Taj naš prostor koji mi koristimo za gibete, za nemirite ogavaranje, prenošenje tuđe riječi, laž, otvore, zalaženje tamo u, u, u tuđi, tako dalje, tako, tako dalje, iskoristimo za zikr. Tu nema granica, tu nema limita, tu nema paravana, tu između Allah Đelešanu i roba nema spore. Fatko Allah dikne kadira. I spominjite da Đelešanu mnogo. I dan, i noću, i jutro, i večero. I kada ste putnici, i kada niste, i kada ste bolesti, i kada ste zdravi. Uvijek. Zašto? Imam Ahmed Muhammad jednom prilikom možda bio jedan od onih imama hadisa koji je čitav život putovo traža hadise, dođe do jednog mjesta, hlavo, zima, je lijepu džamiju, onako umoran, gladan, iznjuren, svrati u tu džamiju do pajna. I da mogu Kad tamo našao portira, čuvara džamije. Čuvar je nešto posudno u njega, dozvolio mu da klanja i onda mu kaže možeš umoliti u džami, ali samo za da se nasloniš, nema da sjedneš, nema da legneš. I to je Ahmed i Muhammed uradio. To je ona. Allahov Boži robu je Allahu Đelešanu ostao radi, spominjit ćete dana Kijameta, koji kad je u Muhammed, o kome mi jako često ružno pričamo, kaže, ko je Ahmeda pričao Muhammed? هون يا رضي الله Rodrigo, enciclopédia usando svakom od nas je obaveza da damo svoj maksimum da se ovaj fitne riješi, da se dženati ujedine, da vjernici budu jedno. Nema poštovanja principa neuki pojedinaca koji to svećaju. Svaki od nas mora dati maksimum da se vjernici maksimum. Ne samo ja ću to što ne selamite jedni druge, to ću vidjeti kako se vagati na dan kljaveta. Zarad čega? Zarad Allah, sigurno ne. Sad muazija Azhar, koji kada je preselio na Ahire, kako stoji predaj koji je vjerodostojna, zatresao se je arš. I ashabi, odnosno svi oni koji su poslije njega, e, istraživali zbog čega se zatresao arš samo jedno koje je prisutno kod njega, a nije prisutno kod drugih. A samo izmijenio je Eusi Hazreć, dva arapska zaračena plemena i tada se stekli tehnički uslovi da Mohamed Ali sela učini hijđu preko Kada je preselio u Bek, vi znate koliko je bio drag poslanik, nije se zatresao arš, umer nije se zatresao arš, Usman Ali je tako redom i tako redom, ali kada je sad i Muad arš zatresao, zato što je izmirio dva zaračena vremena. Kada čovjek uradi neko dobro djelo, Allah obećava toliko i toliko nagradu. Muđahidu toliko, šehidu toliko, onome koji je permanentno uvijek u prvom sati na prvom tekbiru i tako dalje i tako dalje. Ali kada čovjek izmiri dvojicu, dva brata koji ne govore, tu ne postoje limiti kolika nagrade, Tu ne postoje zamolit ću njega ili uzvišnog da mi iskreno pokaže istinu, a ne istinom, ne istinom, zamolit ću neka uzvišnog da učnosti e, svakog vjernika, zamolit ću neka uzvišnog da spasti našu omladinu i sačuva našu omladinu izrušenja na kojima smo očigledno svakog dana, zamolit ću neka uzvišnog da smete sve one zalime koji siju smrt sirijom, zamolit ću neka uzvišnog da uništi svakoga onoga ko se boli protiv toga da Allahova je bude voljna, riječ nikad dojna, zamolit ću njega uzvišnog da učini da svi vjernici se na način na koji je on zadovoljno okrenu prema Kibli, zamolit ću njega na kogu da miša Allah da oprosti nama naše grijehe, zamolit ću njega uzvišeno da učini da svi oni koji su u nedoumici da im pokaže šta je pravi put, zamolit ću njega na kogu da miša Allah da nas je ovako skupa sastavi